حديث سيزهم والحرب خدعة ودرواتي خدعة أي ذات خدع خدع يعني فريب يعني جنگ فریب میطلبه جنگ فریب است یعنی يعني دشمن باید فریب بدی و در همین در حدیث حدیث دیگر در رسول الله صلی الله علیه و سلم رخصت میدن رخص النبی صلی الله علیه و من الكذب فی ثلاث سه جا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم رخصت دادن در دروغ یکی در جنگ فی الحرب و فی الاصلاح بین الناس و قول الرجل لامراته در اصلاح بین مردم که که از ماجورترین و پر سبب ترین کاران است اصلاح بین مردم اصلاح ذات البین از یکی از اون مباحث اصلاح ذات البین اصلاح بین مرد و همسرش هست مردی به همسرش دروغ بگه اینجا رخصت دارین این است بر به خاطر پایداری خانواده هست یعنی چون انسان بحث مفاسد مصالحه اینجا رسول الله صلی رخصت است در حرمت مگر در این سه تا جا امام تبری رحمه الله میگه میگه که اینجا خدا و فریب بر وجه ظاهرش نیست بلکه منظور توریه هست امام حجر میگه نه همشین نووی میگن که حقیقت دروغ منظوره یعنی انسان میتونه جایزه که دروغ بگه جمهور علما هم همین میگن میگن حقیقت دروغ انسان میتونه دروغ بگه چون اینجا رخصت اومده یعنی از حرمت. پس چون از حرمت اومده به رخصت پس مباح شده به خاطر ضرورت این کار پس خود دروغ جایز شده چون اگر اگر توریه بود که نیاز نبود که رخصت بشه و به اتفاق علما اینکه بحث فریب درسته مگر در پیمان یعنی ما درست نیست که پیمان رو فریب بدیم اونا رو بیام با پیمان ببندیم و دشمن بعد بیام نقض پیمان بکنیم نه ما رو فریب میدیم ولی عهد رو نمیشکنیم و الا اینکه خودشون عهد رو شکستن اون قضیه فرق میکنه اینم حدیث الحرب و خدعه ولی خب سعی بکنید تا جایی که میتونید خودتون از اشکال بیرون بیارید و دروغ نگید توری استفاده بکنید